bafashije bagahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke umumenyesha kandi ntashobora kuba hose cyangwa ngo amenye byose kuri radiyo isanganiro rero tubasaba kuba abamenyeshamakuru amakuru baho umuherereye mukibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze amahoro neza nshuti bakunzi mwebwe muri ko mwumviriza isanganiro na cyane cyane mwe mukunda kino kiganiro aho iwanyu havugwa amaki murabyumvise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 alo amahoro tuvugana nande tuvugana nande erike mu Mukayongozi ni muri ruyigi eh, namahoro namahoro ni muri ruyigi eh, mu ruyigi mu bweru mu namahoro none eee eh, namahoro hano mu ni intore kweri ego uduze ijwi cyangwa ikumburengera mu buhinga bw'ibyuma barabe ko ehe uduze ijwi ego duga ku ijambo ijambo nagomba kuduga ko ego urabona ko tumaze ingana n'indwi zitatu atakavura kagwe no mu aho ariko kamaze kugwa ku munsi wa gatatu bajya bibirere bamaze kubitangaza kigwa ku wa gatatu mm umunsi wa gatatu ariko twebwe yaguye nabi cyane yaguyemo urubura rwinshi cyane hmm. none imirima rwose ngaha nyine urubura rwinshi imirima yonekaye hmm. akaba nyine nk'abantu babigeje uko boza baragarukira ku bene gihugu yononekaye akarabuto bafashisha rwose ubu hmm. rwose nk'uduharage bari bahateye nta kumeze twarishwe n'urubura rwose mugenzi aho wegereye ubona ni igice kingana gute ahangana gute haguye urubura ruronona imirima ni ukuvuga guhavuye ahantu bita ibusoro rurabandanya no kuza ino mu kayongozi kuvuga ni nk'ibirometero nka hmm. yego abajejwe intwaro hafi ntacyo barababwira ntacyo murabivugana intwaro baraje kubikurikirana hmm. twarindiriye icyegeranyo bazoduha turacyarindiriye icyegeranyo mhm. hanyuma nk'uko bidakwiye kubivuga rya barabara ibarabara rijahe iri riva ku mugwa mukuru wa porofese ah, mu ruyigirizi no mu kayongozi mhm. abigeze bari bakwiye kuza baraturabira bino biraro rwose ibi biraro kubera bishaje cyane imvura yabyononye eh, kubera imvura kubera akavura kariko ku nabyo nabyo bisa n'ibishaje hmm. usanga bimeze nabi cyane n'ubu cyakira twababwira ko gisenyi hano ko two ku isanzu kuri iyi nkumbi tugatambagaza imodoka tugakoropa ikigo hano mm-hmm. nk'ubu nawe isoko ku gisenyi cy'ubundi habaye habaye abagira neza nawe hari uwundi yari karamanuka n'imoto mm. ariko aragenda n'akamoto kiwe mm-hmm. kurokeraho nawe nyine kubera nyine icyo kiraro guhita gisononekaye kimeze nabi mm. bakabihutira kumukora yuko rwose abantu babiri batihutira kubakorayo kubera hamaze gutwara n'umuntu agahwera rwose ego e-, erike rero urakoze kumbure ko uri ku bandanyi ubishikiriza ngira nk'abajejwe intwaro waba umusanzwe mukorana mu iterambere n'abo mukorana bose urakoze urakoze ibihe byiza alo eh, ndisenge yumva leonari leonari urihe eh, imutara mukabubu nkaba nimukiye mu kinyinya kinyinya muri ruyigi eh, muri ruyigi nagomba mvuge ku by'ibi bya korona yego mm. kweri imipaka yugaye mm. ukuri kose icyo twosaba kweri bari bakwiye kutwugururira imipaka mm-hmm. jewe navuye imutara mu kinihura inza ino muri kinyinya hmm. inza kurondera ubuzima nari nashimye nari nashimye kuzorimira ino tanzania hmm. none turimira ino tanzania korona hmm. rero yaje imiri twararimiye ino none ubu twakuye uri muri tanzania aha ndi muri tanzania mu kidirigi yego maze amezi abiri ukuntu kwa gatatu twugaraniwe ino twatere turima batabarugara none imirima yacu ntituzi ukuntu tuzoyisugura none garehona ariko mugabo urumva iyo hafashwe ingingo cyane cyane ari zo gukinga cyane eh, mu kugira bakingire igihugu ikiza urumva hari hariho ibitegerezo gukurikizwa yego byo gukurikizwa nk'abo kuntu bavuga yuko corona itita kandi twumva yuko imipaka yari ikwiye kugurwa kugira natwe tuveyo tugende kureba imiryango yacu mm. ikindi nacyo ngo ngaha abanyamiguruka bose mm-hmm. batunzwe n'ino tanzania barimiye imirima yabo ino mm-hmm. ntibagize ntibabagaye ababagaye nabo inyoni imikeri yabo inyoni zirirwamo mm. urumva ubwo bwose n'ubuhombo none nk'abo bantu bashyize gukoti no muri tanzania none ntibarimo baraza gucunga inyoni bagacera mm-hmm. ikabo mm. amazino n'urumva mu mizi urumva ngaho n'inzara izokurikira mm. eh, twasaba leta niyo bitwumva perezida niyo abatwumva ukuri nabi atuguye imipaka turabiko twosugura imari no muri Tanzania urakoze bama bashikiriza yuko mugwi ubikurikirana ko bagenda barafata ingingo bivanye niko ibintu bigenda bimera urakoze ku nkuru ushikirije niko mukandi bitwaza kweri n'ukuri kweri babunayo kweri mutuvugire kweri uko twegeze turagowe cyane kabisa ubu umaze ayo mezi abiri utajya mu burundi ngo urabe n'umuryango wawe urumva yuko ari kweri ari ingorane rwose urakoze ibihe byiza mhm. hari uwundi munywanyi k'umurongo alo alo alo ikiganiro ni iwanyu havugwa amaki tuvugana nande ibugendana dezire nde mu cyumba cy'umuntu ego ibugendana n'amahoro ego amakuru tutamenye amakuru mutamenye twe turafite ingorane y'abaganga abaganga tugiye kwivuza by'ukuri baraturaba ukamenya ikibazo n'umuntu yogwera mbere yitwa ngo agiye kwivuza ku ivuriro irihe rya leta ry'ubugendana ivuriro rya leta ry'ubugendana twasaba yuko mbere butuma basubiriza nka kujya basubiriza abatoza ko bari kuko by'ukuri baturambira ariko utomoye dezire ni ukuvuga ikibazo kiri hehe aho wowe muri rusange uhava usanga uri kurabagiriza ibitari byo yagewe n'ababifitiye nari nagiye kwivuza hamwe umuntu bamuraba ukamusa nawe yoba agomba kuhere neza ahubwo ikibazo aho nturengeje byagenze gute kumbure dezire yamaze kugenda ushobora gusubira wakure kugira ngo utomore iyo nkuru yawe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 ndi mutimbuzi muri rubirizi mu rubirizi yego ayo makuru tutamenye eh, ubwa mbere mbanje guhoza abatanzaniya barayabuze umukuru w'igihugu hmm. ni ukuri si abatanzaniya gusa babuze na twebwe twarabuze yego urakoze ayo makuru rero amakuru mutamenye hmm. ni ukuri genda ashima ingingo ingingo umukuru w'igisagara y'amafata yo gukora amata yose ku ibarabara mhm. kandi virema ni ukuri anayikorana neza kandi niyo ariko arakira umunyagihugu aramwakira neza aho hariho abandi babura amatari bagomba kuyikurikiza nko mu zindi ntara nk'aho Bujumbura rirare mm. mugabo ni ukuri ukuntu bariko barabikurikiza by'ukuri bo kwisunga umukuru w'igisagara ukuntu yabikoze kuko we warabikora agahera ku murongo akarora ndaguhereza byo mm. hari ikibazo cyadushikiye ku munsi wa gatandatu mu rubirizi mu rubirizi mhm. aho komiseri porovensiale barongoye bujumbura urongoye igipolisi urongoye igipolisi mm. musanzwe yaraje kuri kiyoske aho dukorera mm. kuko abantu dusanzwe dukorera impande y'ibarabara n'abantu twabuze ubuzi tugomba kwiyungunganya kugira tuze tubakora ibintu bya eko kashi na rimikashi ariko mukurikije amategeko eh, dukurikije amategeko utomora eh, ikibazo rero kiri ikibazo gihari mm. mu bisanzwe amakiyosike aregereye ibarabara mhm. kandi turabyemera n'ibyo mm. mugabo iyo baje kutubera ko tuyakura turabaka ikiringo cyo kugira tuyakureho mm. jewe nabagerageje ndamubwira ati ntikiringo kugira iyo kiyosike iveho mhm. kuko ni kiyosike zisanzwe ziri ku ibarabara hama mhm. iyo kiyosike y'iwanje ntiyanyemereye mm. ahubwo yaciye ajyana uwo dukorana mu gasho mm. rero icyo twabasaba kimwe mm. ni ukuri badufashe turazi ko amategeko natwe tuteza kuyubahiriza mugabo urumva nk'ikiyosike ziri ku murongo bagaca baza wewe uri hagati mm. ucumenga ni ikindi kintu ushobora kiko kiraba kuko amategeko ahera kuri twese tukayakurikiza ku murongo none wera disirasi mm. ni ukuvuga ko izo kiyosike zo mu rubirizi hasitswe rwawe yonyine n'uwo muri kumwe hasituwe iyo y'iwanje yonyine n'ubu n'ubu bogenda bakaraba mu rubirizi hose amakiyosike yose aruzuye ariko naranatangaye kandi n'abanyagihugu baranatangaye kubona kiyosike y'iwanje isituwe mbere na naciye nibaza ati none ukubera iki nyakubahwa komiseri yorinda aza kuri jewe mm. ntitutigeze urongoye de posta ntigeze ananirwa ngo azi iwanje ambara ati keswe yikure shefu de quartier umusitanteri izo zose ni inzego mu bisanzwe iyo komiseri arinze aza mm. ku munyagihugu muto muto uca wibaza ko hari ikibazo ariko none radisilasi ariko mm. uremera neza watanguye uvuga yuko aho hantu mwubatse hadakurikije amategeko oya turemera ko hadakurikije amategeko mhm. mugabo natwe tugasaba iyo itegeko rije gukurikizwa rikurikizwe kuri bose mhm. kuko ribaye ku muntu umwe mm. uca ubyita akarengane mhm. nicyo gituma Ego ariko none kumbure kugira ushikirize n'iyi nkuru urafise ko nawe urafise abo utegereza kwitura urafise na cyane cyane ko wumva ari kintu muri murimwo kitakurikije n'amategeko murafise ibyo mutegereza gukora mu bisanzwe je mm. naratefonye nyakubahwa buramatari mm. ndakimubwira we nyene ndamutelefona mwati nyakubahwa buramatari mm. jewe ndatangaye kubona kiyoske yiwanje ati kiyoske yiwanje ije kubomogwa simpariye ko kiyoske zitegereye ibarabara mugabo mbonye kiyosike zihari mu rubirizi ari nyinshi mhm. nyakubahwa amatara aranyishura ati by'ukuri namba ari we wenyine ntibakureke bazozibomorera rimwe mhm. ubu twenda kubaye ko twavuganye n'umukuru w'intara ni nawe twaranavuganye aranyemerera mugabo mu nyuma aho rero urumva radisiranse urumva ikibazo cyawe kiratomoye bandanya witura rero abajije intwaro urumva ko ikibazo kiraheza gitora umuti mu bisanzwe uyo baramufunze naciye nemera kuyibomora mm. ndayikura ko kuko ntawe unigana n'amategeko mugasaba amategeko iyo aje gukurikizwa mhm. akurikizwe kuri twese urakoze yego ibihe byiza ibihe byiza ni iyindi nkuru e, hama mm. ni ukuri turashima ukuntu abategetsi bacu n'ukuri batwakira umugabo mm. mugabo abenegihugu natwe baze baremera tubabajije kuko bakorera twebwe ntitubagore nabo batwumvirize kandi imana ibahezagire urakoze ibihe byiza sawa ubundi ku murongo alo ninde ari ku isanganiro yego murakoze kunyakira nanjye nitwa bitsimana jack gihanga jack gihanga n'amahoro yego n'amahoro yego ayo makuru tutamenye amakuru mutari ko ni amakuru ajyanye n'abantu b'abarimyi abarimyi urumva eh, hari ibihuba biriko mu bantu barima itomati n'amashu mm. n'intore n'irengarenga mm-hmm. bavuga yuko ngo ngo barabikuye ngo ntibasubiye kubirima muga mm. twebwe ntitwo turabyemera neza twibaza ko ari ukubesha ibyo babivuga ngo babikuye ngo babyumvise ngo babivuga ngo kwiradiyo twashaka yo muze muducohoreze twumve ayo makuru aho yazananye iyo radio iyo radiyo ngo babyumvise ko niyahehe natwe nibyo tutariho turamenya ko biba binyuragirana bamwe bariko batinya no kurima ariko aho wahereye Jacques wavuze ko ari gihuha none ntimufise abajejwe indimo ngaho muri commune Gihanga yego turabafise na cyane cyane urumva rero ko nta kuntu byoshobora kumara umwanya mbega byatanguye ryara biramaze nk'indwi irenga biramaze nk'iminsi 10 je ndiko ndabyumva abo duhura bese babimbwiye indwi imwe Eh, ati ntimusubire ngo nimusubire kurima ibi bitego uvuze yego ngo kubera ngo imiti bapompa ngo iragira ingaruka mbi ku magara y'abantu umva rero kumbure woheza mukegera abajejwe indimo kugira ngo mumve ko ibyo bintu byo bihuha atari byo kugira ngo muronke umuco yego natwe twashaka mudufashe kubera mwege mugera kure mhm. mudufashe kudutohoreza kugira ngo kubera hari n'abariko batinya kurima ibyo biterwa mhm. bibaza ngo bohava babura ngo ingene babigira bakagira babisese mhm. eh, urumva twebwe twagomba kubasaba rero mwege ijwi ryanyu rya kure mudutohoreze ibyo bintu nyimba ari byo tubimenye nyimba atari byo naho nyene abanyagihugu babimenye urakoze urakoze kumbure ariko nabo bajejwe indimo woheze ukabegera bishobora kubaho ibyo birashobora gushika ariko ni ukwegera abajejwe indimo yego umuntu azobegera mukana namwe mudufashe murakoze cyane ibihe byiza yego ndamwereka mhm. ubundi ku murongo alo ego euh, ninde je nitwa nzirubutsa jean nzirubutsa uri hehe eh, nkaba mba muri karitsiye yoba aha igitega muri yoba igitega n'amahoro n'amahoro n'amahoro yego ayo makuru tutamenye twebwe turafise ikibazo ko dukorera ku ibarabara rya kibumbu songa gitega hmm. rero ikibazo dufise ikibazo cyerekeye ingene abakozi dufashwe nabi abakozi b'iki abakozi muri ko mukora ibarabara eh, abakozi dukora ibarabara mm. tukaba dukora mu ishyirahamwe bita bunani bita ishyirahamwe ry'abashinwa riri kuri barabara ego rero twe tukaba tumaze dukoranye ikiringo tukaba dukwije imyaka ibiri muri uku kwezi kwa gatatu mm-hmm. tukaba twarasabye ibyo amategeko yo batugenga ku byerekeye amakontra mm. uko ibyo bibatse abakoresha nk'umukoresha wabasha kwirukana twa muri kuraga umuntu abakozi hmm. kandi ibyo ari uburenganzira bw'abenegihugu wumva hmm. rero twasaba ko mwebwe musanzwe mwenyesha amakuru ko muhacika kuko mwejwi ryanyu ricika kure amaradiyo yumviriza benshi hmm. bakumviriza ingorane dufise none gaja nzira ubusa ubusa yego nzira ubusa none ayo makontra uri kuravuga eh. mwebwe musanzwe mwasezeranye iki kugira ngo utangure gukora akazi eh, umva tugitangura akazi batubwira ko amakontra bazoyaduha rero mhm. tukaba twari umuntu wacu umukozi amaze gukora nk'amezi atandatu mm. umukoresha wawe ubona ko umukozi akora neza mm, ariko arabahemba barabahemba Eh, yebwe kuduhemba baraduhemba mugabo mhm. naho baduhemba mu gihe iyo ubugwariye ku kazi mm. cyangwa ugakomekera ku kazi mhm. ijya minsi uba wagiye kwivuguza umushahara wawe bashaka gukaca amafaranga mm. kandi wagwariye ku kazi cyangwa byanditse ko mukora ku munsi ku munsi cyangwa byanditse ko mukora ku munsi ku munsi oya ntibyanditse ko dukora ku munsi ku munsi none umukozi ntibyari bisaba dukora ku munsi ku munsi noneho umukozi w'umaze kumukoresha ikiringo kirenga amezi atandatu ntuce umuha ibisabwa n'amategeko aho rero mumwe mushaka rero ayo masezerano yanditse niyo muri ko mwipfuza ni ayo masezerano yanditse mugomba ko babaha kugira ngo biboneke ko muri abakozi birishyirahamwe eh, kugira ngo bongere batuziganirize za inesense nk'uko mm-hmm. umukuru w'igihugu yari pfumereye yego eh, ego eh, kumbure ico ni kibazo cumvikana ariko kandi namwe bwe muramaze kumenyera nk'aho mushobora kwitura abajeje kuraba ikibazo kijanye n'ivy'akazi eh eh twaragiyeyo batubwira ngo maze murindire ngo tuzobabwira mugabo turabona haheze umwaka turindiriye ngo izo kontrako ariko barazitegura ngo bariko barazitegura ubu dukwiza imyaka tugomba tugambiza kontrako bariko barazitegura ntiturigeze tunazibona abo mwituye ni bande mwituye bande bashobora kubafasha icyo kibazo twarituye aho muri inspektion do travail mhm. baratubwira ati tugiye kubibabariza ubugenduzi bukuru mu bugenduzi bw'akazi aha urakoze cyane jean nzirubusa kumbure inkuru yawe yaritomoye irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu cyangwa itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu alo amahoro ni impore tuvugana nande tuvugana nande muvugana bugingo ari kumutakura kumutakura mu gisagara cya bujumbura mu gisagara cya bujumbura muri kumwe ntahango ego ayo makuru tutamenye kuno wagoje nibaza ko noshima gushima ntirimwe gushima eh ushima amakuru eh, twavuze oya reka shima uravyumva mutamu bivana n'ibyo ushima nimba uvuga ku makuru urazi hari ikindi kiganiro tuvuga kijanye nagira icyo ushikirije cyo ku munsi wa gatanu amakuru eh, mutamenye yego ni hari ipoto zibiri ahanyere mu karere k'iwacu ku mutakura zatembye ifoto zizatema amugozi hafi gucemba kandi zizokora ibara mm, ni ibi bijyanye n'imvura yaguye ejo urakoze bugingo ubundi ku murongo alo tuvugana nande tuvugana n'umunywanyi wa radiyo cyane yanduye imana yarebye mu cibitokanye mu mugwi gatoya haruguru y'intara gatoya muri mugwi yego yego ayo makuru amakuru dufite twebwe eh ikiraro bari batwubakiye nta n'imyaka ibiri yari ihebye mm. icyo kiraro baracyubatse neza uruzi ruca rurakipomora ruca ku ruhande inkingi ziguma zihagaze gica gica ruca ruca inyuma mm. imigogo rero abanyagihugu biyunganije mubwiye imigogo ni ibiri bacashaka uduti mm. ah, icyo kiraro kimaze gukokeramo abantu cumi n'umunani eh, eh, kuva ryari kuva ryari haraheze iminsi habomotse twararindiye ko umusani wa rugombo yoza ngo ahabomotse muri rugombo bahakore ntibaje mm. uruhande rwa mugwi nako nyine rwarabomotse uwo muri mugwi ntiyaje ngo arukore ni ku rubibe rwa mugwi na rugombo eh, kigabura mugwi na rugombo yego eh, ni ukuvuga rero uraje ngo ushike aha kuri santire mu kivumvu mhm. uciye ubuganda wagenda nk'amasaha nk'abiri ngo tumujye bujumbura yego ariko erize mm. hari icyo ucishijemo ngo hariho abakiguguye abaguye mu ruzi eh, nibyo rero nagomba nzeko abantu bashika cumi n'umunani babaye iki harimo abapfuye harimo mu matara yuko kurwaye rwaramutwaye bakakumutora ubuvuba vuba mm. aha ntiwowe urengeje none oya ni ukuri mm. hariho n'umwagoronome kominari ugatwara uburimyi mu ikomine mm. na nyine yaraguyeyo n'imoto ahaciye na dete acaravunika umugongo n'ubu ashagenda mu bekine derema wasaba rero nk'uko musane wari rugombo yakoze amabara atari make nawe hantu ko yohakora kumva amazu y'abantu benshi abantu cumi n'umunani baba barapfuye wasaba ariko n'ukuributse ubora baramutse ari ugombo n'uwamugwi bakavugana nabona amacari bakahadukorera aho hantu hinjiza mm. amakuru menshi haca imizigo myinshi n'amamoto mm-hmm. rero harakunzwe imvura akanyerera n'uduti baje kujya kw'ingazi urabona ingene ingazi ingana none gaheritse ubikurikirana none ko intwaro eh, haba hari haba begereye kushika ku ntwaro ku rwego rwo hasi abo bose ntimubitura kugira ngo murabe ko icyo kibazo cotora umuti umumenyesha makuru wa radiyo isanganiro ngaha mu kibito cya regisi mm. yaragiciye ko araza aragera ku ivura kuri santire mu kivumvu atora amakuru y'uko cy'amazi dufise mm. n'ibijyanye n'icyo cyaro yarabibonye mhm. ahubwo nasaba ko yobibutsa abo ko twebwe urabona tubategetse mu mirima ntitugomba kuba hagufi y'ubutegetsi mm. akatuvugira verima aho hantu ukaba wahakora mhm. eh, urakoze cyane erize kuri ibihe byiza aho muri mugwi ni saha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'indwi muri studio za radiyo y'isanganiro ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki kirabandanye kumvyo nankina amakarata y'amayinite nuko ukuntu bincafuza arancafuza ku ishati ye kumiza iwana wapi ariko pamfile nawe uracata umwanya n'amakarata kweri gushikino saa nturamenya kugura amayinite ya ekonete na uzuza uzuza ubu ho ku bantu dukoresha uzuza hmm. batwomereye amabonisi uyavuga buhoro buhoro finansiya ndagusavye hmm. none uzuza imeze gute urumva uzuza mhm. ni transfer ya ekonete itameze nka ziga tumenyereye hmm. ugenda ku mukozi wa ekonete adanaza amayinite ariho eh. hose ugaca umubwira guha amayinite ya ekonete ya uzuza agaca gutransfera ubwo nyene utiriwe urajuragirika haca haza mesaje ya ekoneti kwereka ngo muhejeje gushiramwo amayinite mm. kujya kwikarata ikiza c'amayinite yawe uza ya ekoneti no guhera ku mayinite ijana uraronka mm. akabiga nako mm. nuko bonisi bizana oya oya ngo tuje ku kabotike kwa kadogo mbanze nguriyo transfer ya ekoneti yawe uzuza nongere nironkere izo bonisi urazi uzuza uzuza ni taransiferi y'amayinite ya ekonete iza yikoreye umuganda w'amabonusi ushobora kuyisaba ku mudandaza wese w'amayinite ya ekonete akwegereye hurumbira uzuza ya ekonete ucungura umwanya n'amafaranga turabandanya n'ikiganiro iwanyu havugwa amaki undi ku murongo alo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu alo amahoro neza amahoro cyane ni umunaniro yego ndi umunyarutana witwa nde nitwa iradukunda samuel iradukunda samuel samuel mu rutana muri komine rutana nyine eee eh, nta rutana ego aya makuru tutamenye samuel ntabwo gushikiriza aha ku bintu by'amavuta mu rutana ku bintu by'iki moto amamoto ni ukuvuga abapolisi ntitukumva neza samuel ni ukuvuga baraza kuri samuel wasubira ukagerageza uwundi ku murongo aro ninde rikazohe jando rye muri giharo giharo mu rutana yego ayo makuru amakuru mucamenye inzu zaheze ziguruka kwe zigururwa n'imvura yego bimeze gute zingana gute bashyika mu mirongo ibiri kuri rimwe urababyeyi bakadufasha kure muri giharo eh. ni imvura yaguye ryari ntiyaguye uno munsi cyangwa ejo uno munsi eh. cyari igihuhusi kinini kirenze urugero kwe yego urakoze abakinyi cya kabiri ndovuga ni ukumwo babijejwe budufasha iryo barabara rigende mu za nk'umuntu agwaye agwaye tugiye kinyinya ikinyinya eh tugiye kinyinya nk'umuntu agwaye eh basha rirameze nabi gose mhm eh urakoze sawa ibihe byiza ubundi ku murongo alo alo ninde yego ndabumva tuvugana nande ah, nyandu bosco utumbeye mu rutana mpinga kayobe yego aya makuru tutamenye eh, aya makuru mutamenye mhm. eh, ni ibiciro by'amabati kweri tubona bimwe biduga rigugwa ngaho ibati ubu hariho ayagugwa mirongo ibiri na bine mirongo ibiri na bitatu mm. ni ukuri urashobora guheza ugaruke ubundi ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe neza ninde muguzi buraza ndi ntimiri joseph joseph buraza yego muri gitega ego aya makuru tutamenye amakuru mutamenye twebwe impene zaheje zizirya ziribwa n'iki imbwa imbwa bigamira yaho umuntu yaziritse ngaha ntiworaba imbwa imbwa none twasaba ko buzishyira ku rucanjo eh. ari ibyo mbona ngaha batunze umengo ni inka ariko atari gutera ingorane nta kandi kamaro mbona bimaze ni ukuvuga ziriyerereza barazirekura zikiyerereza reka joseph iburaza nawe nyine agatelefone gaciye kamugora ariko hari uwundi ku murongo alo alo isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'itatu ikiganiro ayiwanyu havugwa amakaro eh, ni sawa ni sawa ni sawa ninde eh, ninde duze ijwi alo ndakumva jesi ndakumva ninde tuvugana eh, nyabitsinda mu ntara ya ruyigi disimasi disimasi nyabitsinda yego duga ku ijambo eee eh, ah, ntabwo nabwire eh. twabumvise ko mituweli zaje ariko zaje muri nyamutinya none urumva ko bose bakazaziranya bakabona aho tujya aho usanga badufite mu kigirinya mituweli zo kwivuza mituweli zimwe z'abarebe urumva rero ko bazaziranya kugira ngo dutohere hasi eh, ni ukuvuga bavuga ko ziba ziri muri komini ye kinyinya niho ngo nubwo babitangaje mu masengero ubwo twabyumviye n'ubwo rero ko muri komine nyabisinga naho byaburi zitoreye hafi ubundi bwo mwahora muzitorera he none zahora zitegeza kubashikira nyabitsinda eh niho sawa byafite hafi niho sawa mm eh byakoze abantu babatse Dismas eh, Dismas agatelefone kawe ariko ntikoroshe none izo mituweli uba uri kuravuga uvuze ngo ni iz'abarimyi eh, ngo turi muri kindi ariko bose ariko dutara muri kindi nyabutina kugira ngo abantu baba badacika inyabutinya kugira ngo badusukure reka tugushimire disimasi kumbure urashobora kugaruka ni saha zibiri n'iminota mirongo itatu n'itanu irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu alo ninde mvugana na bizoza mu gakangaga bizoza mu gakangaga ni hehe muri komine gisozi muri ruyigi ayo makuru basha twoto kwesogera twabuyire aha mutumba wacho kuralenze kuharika kuharika aha indi rero yuko ubu baba bararekuye ibyo guharika uti byasubiye kuba byinshi uyu mutumba wacu guhera biragoye umutumba gakangaga yego none ubibona gute ni ukuvuga na urumva ikiruhare se wese acaza ku mutumba wa gakangaga nubwo tarihe kubera iki kubera aho umushefu wacu abyirukako eh. alo bizoza bizoza aciye agenda kumbure hamwe wogaruka ugaheza ugasubira ukashikiriza iyo nkuru yawe umwanya uracahari ni saa zibiri n'iminota mirongo itatu n'itandatu alo alo alo ninde jean marie Eh, mu rutana komine alo alo alo alo amahoro amahoro ninde eh, mucankuzo ninde n'inganza n'inganza mucankuzo umutumba wa nyabisindu komine cankuzo nyine yego yego ayo makuru tutamenye umukuru mutamenye nuko umukuru w'umutumba atubangamiye mm. gushitse umubesheraga we by'ukuri igihe bagira rusasuma rw'abantu bazokubakirwa inzu z'abantu abo nikora hari ryari ni muri uyu mwaka weze mu cumi na kabiri mm. yaratuririye amafaranga atari make ubifatira kuki jewe nkujewe muri urwo rusasuma nari nagiyemo mhm. ni ukuvuga yaciye amubwira ati bizanye n'inzu ndo kubatse ingana hmm. ati ntegereza kumuha amafaranga afadika afadika eh. none hari amafaranga mwasabwa gutanga imbere y'uko mwandikwa muri abo bubakigwa eh, twebwe ku mutumba wa nyabisindu kabisa byarashyitse hmm. eh, ni ukuri turashyira nk'abantu byatwashyira nk'abantu nka mirongo ibiri ibyo byashyitseko hmm. nka yewe n'abandi kugurisha agahene nari mfise mhm. ahagurisha ibihumbi mirongo ine hama rero nca ndagurana ibihumbi icumi nca nshirako mm. ndamuha ibihumbi mirongo itanu hariho n'abandi eh, hariho n'abandi batari bake none izo nzu zarubatswe oya nukuri twaragiye no kubaza ku ikomine yuko amabati yoba ahari kandi mm. baraduhakanira ati ibyo bintu kabisa si byo ni ukuvuga ntibyari byo nta shyirahamwe ryagire ribubakire nta n'umwe yagira abubakira turi ko turumva n'umugambi wa leta bari barasasuma inzu z'abantu bantawe nikora baramwanza z'ibyatsi mm. rero natwebwe urumva uwo mugambi warashyitse ku mutumbi wacu umugani tugura batwanje gusabwa amafaranga mm. yego none mushitse ku ikomine none abajeje intwaro ntimwabituye atari uko mworinda kuvuga yuko yaba yarabarenganije twarashyizeho kubisigura mugani baciye bamutuma ko baramubwira ati wowe icyo kibazo gikemura hakiri kare kitarajya hejuru mm. none rero nka jewe twaravuganye muri iyo nzu mhm. eh, ndamusaba yuko uyu muhaye amafaranga nayo namuhaye kugira ngo ntiyaragira agasize karaye mm. yabwiye yuko hariho ahantu ariko arakina umuntu yapfundije yari yari mwiteze ko yuko bamuha amafaranga menshi ariko eh, n'inganza eh. utarenze kuvuga birebire kumbure urumva ko umwituye abajeje intwaro bariko baragitorera umuti yego bariko baragitorera umuti mugisangiye muri bangahe ikibazo abo tumaze kuvugana barashika nka cumi na batatu ku mutumba wanyu witwa eh, gute wa nyabisindo eh. kumbure bandanya mugikurikirana urumva ko kiriko kiratora umuti abajije intwaro ko babakiriye nukuri mwadufasha mwadufasha kuko arakaze cyane aragoye kubandanya umuntu amubaza oya oya ntiwobandanya umuvuga cyane mhm. igihambaye ni uko abo mwituye kugira ngo baheze babatunganirize yego mhm. hanyuma cyo nusaba nk'abaturongoye mu ikomine yacu mm. basabe ko bakidukurikiranira kuko nkagewe ubusizi bwaraye mm. nayo n'utu twinite nkoresheje nagiye gukorera bibiri ku munsi mm. yego urakoze kumbura ubandanye witura izo nzego wituye yego ibihe byiza mhm. ubundi ku murongo alo amahoro cyane tuvugana nande tuvugana na inde iradukunda samuel iradukunda samuel eh, uragarutse uragarutse telefone yari yagucikanye eh, ndagarutse ego duga ku ijambo ufate neza telefone n'ubu numva bitari kumera neza samuel fata neza telefone cyangwa ushobore gukoresha iyindi ntitwumvikana neza uwundi ku murongo alo ninde amahoro eh, witwa gerard hano buraza gerard buraza mu mu ntara ya gitega batangira kinonosombe muri gitega ego neza cyane hazaza muri gitega kumenya inzu y'aburaza ego eh, twashaka gushimira radiyo eh. eh, akamo twateye kibarabara ibintu by'amakana uyu munsi mugenzi riko rirasatuka yego kandi n'amatara twasanze kuva santere ntuzari mahonda urabona mm. kubahwa yagomba kurekani buraza mm. n'ikibazo cy'amazi twari twasabye mu mwaka urenganye ubu amatwara yose mm. turashimye no kubisaba cyasanganirwa imana ihamurije cyane mm-hmm. hanyuma mutare muzi imbere bazi nuko mufise ikibazo muri ntuze muri promesa mm-hmm. giteka aramenyesha bakunze murashika hari ibibazo tutuganya tuvuganira kandi uzi niba tuzononde tuvugane ibyerekana turangaye buraza tuzoganire mbone yuko ibyo twababwiye muri kumwe kuri akwizo kandi warara no kujya ritubaze cyane tugiye kuzoronka indagara mbisi turonka umukeke agafukera ko mu kuboko ego Gerard umva yuko bitunezereye cyane gose Gerard ariko urazi ko dufise ngaho oye icicaro ngaho mu ntara gitega igihe cyose ubona amakuru ushobora kwitura ibyo biro yego kabisa n'amahoro cyane mhm. turashima kabisa biradusanga ko igihe cy'abanyagihugu cyane kandi ikabaha ijambo bari mhm. twasabye ko ikirengane bubaho umudayi mwakaka mhm. urakoze cyane ibihe byiza ok murakoze cyane ubundi ku murongo amahoro neza mwiriwe mwiriwe cyane ninde jean marie muri muginaha mu ntara y'ibitoki yego ayo makuru amakuru nagomba gushyikiriza rero mm. umugani w'urwagwa aho yego yandugaza ibitoki yego rero turafite ingorane y'uko atabeyi bikunda gushingwa ngaha muri komine mugina ku isoko ya nyijenda ntabeyi ntabeyi nimwe hari ubwo abafite ubujumbura baje kutugurira izo nzoga mhm. bonyine nibo bishingira ibeyi kuko imwe mudashinga igiciro abategetsi b'iwacu nta na kimwe na gitonya badufasha mm. none ah, kabuki abajumbura bo bahari bagatanga itegeko ngaha muri komine mugina none muranguza kuranga mbona ukuvuga twe turangura ibitoki mm. tumaze kurangura ibitoki tukagana mm-hmm. ibaza ibido y'amariye ikiro mirongo ibiri kumva iri kugurwa ibihumbi bitanu uri umuntu w'umunyegihugu ntacyo bikumarira mugabo harimo abafiliside kuri iwabo bashinze mugabo baje mm. bagashinga itegeko ngaha muri komine mugina mm-hmm. nta mu isoko ya nyirigendo ribi mm. twajya dusaba abategetsi bari iwacu muri komine mugana natwe badufashe kugira umwenegihugu agire isuku ashikirije ikintu yo yo kwiyungunganya kugira nawe atere imbere yego turafise ingorane kubera ko ntacyo badufasha na gitoya kandi ni ikintu kirize amafaranga muri komine rwose yego ariko none ga jamari jamari mwaba mumaze kukibaza icyo kibazo kugira ngo nyine mureke gukora muhomba muba mumaze kubaza abajeje intwaro mbona ukuvuga eh. ariyo ngona zaheruka kuba ngiye kubajumbura shefu mhm. de zone araza araduha umuco hanyine muco kumyeshenda mhm. muga muduhaye umuco umwanya gacinya aciya aduhindurirako mm. ubu no mu nyakabare abangaha muri komine mugina binjira mu isoko kugura izo nzoga ari uko umujumbura aguye ubujumbura agashangara mu isoko ya nyirishenda hmm. kurangura ariho yinjiye nawe ntuyinjira hmm. urakoze jean marie naho agatelefone gaciye na kumbure urashobora kugaruka harasigaye iminota itari mike ni saa zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu sinzi ko hari uwundi ku murongo kadogo alo amahoro amahoro cyane tuvugana nande ni ndiyo ubwayo augustin hano muri komine muzina nta cyitoro augustin ayo makuru tutamenye muri mugina makuru mutamenye eh. ikibazo cy'abajyanye n'igiterwa cy'igitoki igiterwa cy'igitoki yego aho mugina mhm. twe turaganiriza bakandi turatera igitoki mm. mugabo abajumura bashobora ngaha bagaca bafata ingingo Mhm. rero uhabwa uburenganzira wowe watwara ikomine ya mugi none bafata ingingo gute kandi ari mwe mudandaza gusa ariko ubu atanu n'umunyakabare ashobora kugura ibido y'inzoga badashize mm. rero vema ni ukuri abantu babona ko niba babona ko abanyamugina bakiriho mm. abategetsi batwara imugina ntibaturebere nta nabone turapfuye twamaze kubona ko umugina isigaye itwobwa n'abanyabujumbu none icyo kintu cyatanguye igihe ari augustin iki kintu mbere kimaze iminsi myinshi cyane ukunda bibona umenga mugina itwagwa n'abanyabujumbura umenga mugina mbere idatembere cyane oya hoba uburengeje kumbure ufatira kuri icyo gitoki cyawe aciye agenda augustin ariko kumbure mu bahejeje kwakura y'abajamahica nk'augustin ushobora gusubira kwakura kugira ngo uheze utomore neza icyo kibazo kijyanye n'ibyo bitoki muvuga cyane cyane inzoga yabyo alo amahoro tuvugana nande alo ntitukumva neza alo muri ko muravugana na n'uwitwa habyarimana ava ku mutumba w'ingara jone hmm. mugondo komine mpinga kayove ego ndakumushyikiriza ikibazo cy'amashyure ngaha dufite ngaha ku mutumba w'ingara ayo mashyure nayo bamariramwo abashinze amashuri arateye isoni verema leta yoraba verema ikatwubakira amashuri akomeye hmm. ibiro byarasambutse n'amabati ndumenye y'ibitagara babisize bisigaye biri nkonyene hmm. ngo dufasha verema duce nk'amusanira akadukurikirana verema bakatwubakira amashuri akomeye kuvuga ishuri ni ishure shingiro ni ishure nyine bamariramwo amashure nyene amashure nyambara cumi n'atatu ah ni ishure ryisumbuye rero eh, eh. ikindi ikindi ndagomba gushikiriza uyu utaraheze ico eh. ariko iki c'amashure eh. aya yubatswe ryari amashure yubatse n'umuntu uze n'umusanteri yahoramo yitwa peteroniya amaze kuvamo amashure ibirore byose byaracataguce byose byari byaravuye ko nyayo yateye n'isoni venema ntiwoyaraba kwera mm. eh twagomba venema baraba badushigako venema badufashe kweri batwubakira amashuri akomeye rwose yego eh, ariko ntaratangura kubomoka oya nyarateye isoni mu gihe hoze w'umuyaga iyi imvura iharawe venema turabona ko bivamo ati tukani gusituka mm. Eh. utugomba rero bakinge hakiri kare kugira ngo bubake eh. aho uti ikindi nacyo reka tugushimire ahameke ubundi ku murongo alo ninde ni inkuru nziza imugina inkuru nziza yego imugina yego muri mu ehe eh, nashaka kugira icyo nshikirije ku iri soko rya nyeshenze eee ndi umudandaza w'inzoga y'ibitoke aho nkaba nkorera mu ishyirahamwe dukorere hamwe yego ariko twe twarakumiriwe ngo tuzogura inzoga ariko abajumbura baje iyo nzoga niyo ibujumbura cyangwa niyo mu cibitoke mwebwe muba mushaka kuyirangura yego mhm. ariko twe tugakumirwa ngo tuza kugura ngo abajumbura bacu mbega eh, eh, hariho bagenzi bawe bashikirije icyo kibazo muyigura gute angahe inzoga eh. inzoga twe turashobora kuyigura ibihumbi icumi cyangwa cumi na kimwe ariko abajumbura baje bakayigura bitanu natwe twari badutwara urakoze inkuru nziza ariko urashobora gusubira kugaruka icyo kibazo kirumvikana ko hari batari bake bariko baragishikiriza alo ninde mugisha pascal umumotari wo ku irabiro kumenya mu cyumba intara ya karusi pascal mugisha muri mutumba yego ayo makuru tutamenye ni ukuvuga amakuru mutamenye twe twafise ikiraro kiduhuza nyabitene na gitega tuvuye mutumba tuje nyabitene gitega yego ikiraro bitanya kigeze kubera icyarasenyutse ubu n'uwimutse ntakirengana niyo nari mvuye ni ukuvuga duca ku mivugo hmm. ni ukuvuga gerageza kubera bakatukorera nk'icyo kiraro kugira ngo turabe ko turonka imigenderanire ya nyabikere na gitega na dushikariza cari ikiraro cubatse gute ni ikiraro cyasenyuwe n'imvura eh, mu mwaka uheze hmm. carabutamye nta modoka yaje cyabutamiye hasi mu mazi cyari ikiraro gisanzwe cy'ibiti eh? ni ukuvuga yaba komine komine cyangwa abanyagihugu ntibishobora gucikorera cyo nyine ikininiya cyane twasaba leta no kwibuka y'umubyeyi wa twese ababikwiye batwubakire kino kiraro baba bakoze cyane ingufu zanyu mwenyine ntizikunda oya kwiri mm. ariko kandi naho nyine murashobora gufasha budufasha kubiryamana tw'abanyagihugu twashyiramo mhm. eh, ikindi cya kabiri ehe rero kuko ibijyanye w'uburimyi n'ubworozi yashikirije yuko ngo ibi bitungwa mu nzu guhera mu kwezi kw'icumi ku itariki imwe twasaba leta n'ukuri nk'umuntu yaba yifitiye basi igitaba cyangwa kuragira kubera yuko botereka ubu bihurika bamwe bamwe bagiranye n'abo bagashyira mu nzu kabisa kuko birashyika nk'uyu umuntu yifite nk'agatungwa kamwe ugasanga itarabonera ubuzima ryaba akapu n'utundi hirya no hino afite agatungwa kamwe ugasanga nta handi hantu nta mikoro afite ugira ngo abonye basi basi itanyeho iyo ariko ga pascal ego umva itegeko rifata bose abarundi bose bahamagariwe kororera mu nzu nta n'umwe azobisimba twasaba leta yuko nabikadegura ibihano kweri n'abasigaye ntabandi itegeko kweri ariko muri iki kiringo naco catanzwe kugira ngo abantu babyitegurire ntubona ko ushobora kubyitegurira baba bakatwongera umumenyesha makuru bakongera nk'ikiringo kinganiki baraba bakatwongera kubera hmm. burya ntawe ah, natwe tukabandanya twishyurwa tukabongera ubwo bwatsi bakongera ikiringo kimeze gute kingana gute baraba bakatujya k'umwaka kubera ko ubwatsi nabwo nyine bwagoye kunaga mhm. ariko nk'ubu wowe waratanguye kubyitegurira pascal yego kweri zatangiye kubyitegurira n'aho usanga dufite buto buto bwo guteramo banahimye dutere mm-hmm. twasaba rero leta yuko yoraba ikadufasha tukaraba ukuntu akatwongera umwaka bazi mm-hmm. urakoze ibihe byiza ibihe byiza undi ku murongo alo isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'ine nko mu minota itatu gusa tuca turangiza wihuta urashobora gushika kugira ngo uheze ushikirize ayo makuru tutamenye alo ninde duzi ijwi ntitukumva neza imutumba tuvugana nande mvugana na twagize nesitori batagira ati nesitori duga ku ijambo ukuvuga uh-huh. aha twabwira abatanzaniya ati nimwihangane kuba mwarabuze intwari kwezi yego yego kwezi nimwihangane niko bimeze mwihangane hanyuma amakuru nayo tutamenye amakuru mutamenye uh-huh. amakuru mutamenye aha uh. kuvuga bizamugisha akazi kayo kubera icyo kiraro cyo ngaha imitumba kubera mhm. kubera ingazi nako mwihashe ushobora cyane n'ubuzeya dusaba yuko mhm. kubera banyakubahwa hejuru bodufasha bakadukorera kubera ntabwo hanyuma tukavuma dushyiramo ingufu z'iwacu mhm. eh. urakoze ubwire ibihe byiza nestor ubundi ku murongo alo alo ninde Eric kigangabuko muri komine kinyinya intara ya ruyigi yego ku ijambo webwe no izuba riraturembeje amakuru mutamenye yego aja izuba riraturembeje kwere nduharage twumye yego eh. ariko hariho ibice muri iyo ntara batubwiye ko imvura yaguye ironona n'ibintu ahonye mu ruyigi jye namye umuntu utuye muri bweru ashya imvura urakoze ugira ibihe byiza ubundi ku murongo alo Gilbert duga ku ijambo uduzijwe nakuri ariko ubwa mbere Gilbert uri he ndi bujumbura he mu gihosha yego agomba amashirahamwe abera ku mitumba rero mhm. ingorane maze iminsi mbona bagafata umuntu bakamugurana namafaranga adafiseyo yego icyo rero jye narabonye birashobora gutera ingorane amashyirahamwe ameze gute Gilbert guteganya no kuguranana yo ku mitumba eh, imitumba imwe yo kuri komine ya buraza mm. bagurana amafaranga menshi n'umuntu akaba atayafise utanze akarore bakamugurana nkangaha ibihumbi amajana abiri afite n'ibihumbi mirongo ibiri mirongo ibiri eh. ariko aba yerekanye uko ashobora kuyariha hari ikibazo kiba kihari ubure Gilbert haciye agenda ariko ni nawe duciye turangiriza ko kino kiganiro tubashimire cyane mwebwe mwatwakuye Eric Kayongozi Rehonare yatwakuye ari Kinyinya Desire watwakuye uri bugendana Ladislas yatwakuye ari mu rubirizi Jacques Igihanga hari jean ubusa yatwakuye ari muri yoba igitega hari bugingo yatwakuye ari ku mutakura herize yatwakuye ari muri komine mugwi samuel yatwakuye ari mu rutana jean dodieu igiharo mu rutana nyine hari bosco nyandu yatwakuye ari mpinga kayove joseph buraza muri gitega dismas yari inyabitsinda bizoza yari mu ruyigi jean marie mu rutana hari n'inganza yari Mucankuzo, cankuzo hari jehari yari iburaza muri gitega jean marie imugina Auguste muri Mugina Rameke muri Mpinga Kayove nkuru nziza muri Mugina Pascal yari mutumba muri Karusi Nestor mutumba nyene muri Karusi Eric Muruyigi hamwe na Gilbert turangirije ko kino kiganiro yatwakuye ari bujumbura mu gihosha tubashimire cyane namwe mwari ko mwumviriza kino kiganiro arakoze Elia Kadogo mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kumwe nanje Alain Desire Bukeneza murakoze iwanyu havugwa make nta mwanya afise wo kumenya ivyo muri karitsiye nta vyo